pitanje naših slušalaca. Javla se slušateljka iz Kaknja koja postavlja pitanje sljedeće sadržine. Ona uči Jasin, uči Ajtul Kursiju, uči sure iz Korana koje su joj poznate i nakon toga uči dove iz birke dova koju ona posjeduje tražići od Allaha te bareke teala uputu svaki dan za sebe i za svoju porodicu. Ona postavlja pitanje da li to ispravan način uz konstataciju da ostaje i na seđdi duže vremena i da pored redovnog zikra dakle koji se izgovara na seđdi, u toku namaza ona dovi i traži od Allah Želšanu na bosanskom jeziku u doma da Allah Želšanu podari uputu i hajr za njenu porodicu. U namazu, na, <clears throat> bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. أسأل الله تعالى أن يثبتها مولم الله سبحانه وتعالى دا يوتوسي خير أتوي أتشين القرآن الكريم ودنا يدبرني هي بعدتا أتشين القرآن يو براو ديلا كو يجل شأن ولي يرب تربا سفاق دنيمنا دا إما ناويكو دا سدروجي سا قرآن الكريم ناكون أتشين سورة اس قرآن الكريم onda nije zabranjeno da upućujemo dove Allahu subhanahu wa ta'ala. To je od dobrih dijela da nakon učinjenih učenja Kur'ana, nakon hatme, nakon učenja duže vremena sa dva Kur'ana, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer na takav način smo učinili dobra dijela nakon dobrih dijela od sunneta je upućivati dovu Allahu subhanahu wa ta'ala s vremena na vrijeme. S tim, kad je u pitanju dova na seđdi, znači ako smo u namazu, ne smeta da upućujemo dove. Allahu subhanahu wa ta'ala posebno na srđdi da ostajemo što duže na srđdi moleći Allaha subhana s tim kad je u pitanju namaz uputi, nećemo dove na svome jeziku izgovarati nego ćemo mislima ili dove koje su kuranske i sunneti, sunnetu praksi Muhammeda ali sjetu selama što više ti to dova znati i onda moliti Allaha subhanahu wa ta'ala ili u a mimo namaza znači ne smeta da dignemo ruke posle učenja Kur'ana moleći Allaha subhanahu wa ta'ala za uputu, za oprost greha da se smili mrtvima to je ono što je ispravno i kamo sreće da mnogi muslimani to prakticiraju, da svakodnevno uče Kur'an i mone Allah subhanahu wa ta'ala, a nikako što je praksa da uzimaju uče Kur'an pa ga poklanjaju mrtvom. To je neispravan odnos. Nego dova za mrtvog, znači da mu Allah se smiluje, to je ono što Allah Đelešenu traži od živi prema umrlim.